Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Badr urushi bilan Uhud urushi orlig'idagi lashkari harakatlar. Badr urush tarixida musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida yuz bergan tunji qurolliq to'qinish. Shundaqla musulmonlarning mutlaq ustunligini egallaganligini bütün arablarga etiraf qildirgan bir qıtımlıq əl qılğış cəng boldu. Bu jangniki qəlbə meyvəsindən şumluq his qılğıçılar, yanılı cəngaqda talafətə yoluqqan mushriklar va yoki musulmonlarning izzat va g'albisini özlərinin dini va iqtisodiy tomurğa urilgan o'tkir nəştər deb qaraydigan Yahudilar edi Şunu bu ikki guruh dushman kuchlar shu kundan e'tiboran musulmonlarga qarta g'azab o'tida o'rtinib dard alam cho'g'larida puchilnishga boshladi alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi ey muhammad yahudilar va mushriklarning mo'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qin bayqaysan sura maida 82 oyatning bir qismi Мәдинді ашу ішкі ғұрық дүшмәннің Абдулла ибн Өбей башчылығыдке бір түркім от қойрық алчыламы ба болып, ола вәзиетнің тәққаззасы білән мұсылман боп қойған болсы ма, әмі оланың ислам деніғы тұтқан мәйданы алдынғы ішкі ғұрықның кеден әргіз қайлашмайды. Bu yerda yana 4-chi turkumdagi bir firqa qora kuchlami xavf xatar bo'lib turmaqda edi. Ular Madina atrofi rayonlariga o'ltiraqlashgan badaviy arablar bo'lib, ularning iymon kufr deganlar bilan kori yo'q edi. Ular faqat bulab talash va qaraqchilik qilish qili odatlangan edi. Shunga ular musulmonlarning bu qalbisini ko'rib sarasimga tushdi. Ular Madinada kuchlik bir davlat qurilib qilib, o'zlarining qaraqchilik va bulançılık bilan turmush kechirish yo'lini to'sib koyuşudun ansirab musulmonlarga o'chmanlik qilishga boshladi hatto amaliy dushmanlash maydoniga o'tdi xo'sh mana shundoq har xil xavf xatarlar musulmonlarni har tarafdan qo'rshovga oldi lekin bu guruhlarning tallıgan yolu bir biriga okşumaydıgan o'xshamaydigan bo'lib har bir firqa o'zlarining nishon maqsadlariga yetish uchun o'ziga xos bir xil yo'l va bir xil maslakni tallıgan edi Мәдени işçilikке munafiqlar ko'rinishda islomni izhor qilib, ostiridan islom diniga qarshi suiqasd, ilmiy kir, qutratquluq va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullanayotgan bir paytda bir bo'lak yahudalar qasddan islom dini bilan uchakishib, düşmanlashish va qarishlash yo'lini tutdi. Makka doiralarini keng ko'lamda hujum qo'zg'ab, intiqomimizni olamiz deb davron selib, umumyuzlik urush tayyorlig'i chaqirig'ini e'lon qildi. hamda musulmonlarga o'zining amali ahvolini mundoq uqtirdi jahon bir kun bizgimu qilur oldini yovlar bizning haybimizdan izdar doldini amaliyotdimi ular madina tavasiga kang ko'lamda hujum qo'zg'ab kelib tarixdagi o't urushini qo'zg'adi bu urushda musulmonlar ig'ir talofatga yo'liqdi va ularning nom obro'yimi zo'r daxl tarizga uchirdi musulmonlar mana mushunda xavf xatarning oldini olish uchun ajoyib zo'r badallarni to'ladi va mo'yim rollarni o'ynadiki bunida payg'ambar alayhissalotu vassalamning yuksak harbiy qo'mondonlik talanti siyosiy masalalarga bo'lgan yuqori sezgurligi va har xil xavf xatarlarni yaxshi bartaraf qilish uchun dona tadbir qo'llanadigan o'tkir aql parasti yana bir qatim namoyon bo'ldi bani sulaym jangi payg'ambar alayhissalotu vassalam Бәдір жеңіден қайтып келіп ұзақ өтмей, Ғатфан қабелесі Бәні Сулайым жәмәтінің мәдениге ұжым қылыш үшін күш тәшкіллаватқанлығыдан хабар тапты. Шоңа о 200 атлық қошым білән олар топланған ерге ұштымтыт бастырып беріп, Кедір деген жайдыки қараргаққычы ішкірләп кірді. Бұл чағда Бәні Сулайым халқы яйлақтыки 500-дек төгі чаруыларыны ташлап, аллы бұрын жинini жайлап тікіп өткен еді. Шуның белән бу малларга Мәдинә тараф игдарчылык кылды ва уныңдан 5тән бири айырылып булгандан кийин qo'shin ichida taqsim qilib berildi. Har bir odamga ikkidan to'gi tekkan edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalamga Yasar ismli bir qul taqsim qilingan bo'lib, u uni azod qilibdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalam bu yerda 3 kun turgandan keyin ondan Madinaga qaytdi. Bu jang Hijriyaning 2-yili Shavvol oyida Badr jangidan qaytib kelib, yetti kundan keyin bo'lgan payg'ambar alayhissalotu vassalam o'z o'rniga madinada siboh ibn arfata roziyallohu anhuni qoldirgan yana bir so'zda abdulloh ibn ummi maktum roziyallohu anhuni qoldirgan deyiladi amalga oshmagan suiqasd mushriklar badrdagi fojialik mag'lubiyatdan g'azab o'tida o'rtinadi butkul makka payg'ambar alayhissalotu vassalamga qarta qozonda qaynamoqda edi oxiri makkaning qaram talvalaridan ikkisi bu ixtilof va jidal mojironing boshqallisi va ashu qo'rliq va or nomusning o'zlarining qarashicha muhammad alayhissalotu vassalamni qaslab o'ltirishni pilonladi uning jarayoni mundoq bo'ldi badr vaqasidan oz vaqt keyin umayr ibn vahabil jumai bilan safvon ibn umayya kabning hijri degan yerida o'ltirib kashlik parang'a tushdi umayr payg'ambar aleyhissalatu vesselam'a to'la aziyat yetkazadigan o't qo'yruq shaytonlarning biri edi. Uning o'g'li Habab ibn Umayr Badrda musulmonlar tarafidan asra ilingan edi. Shun ular parang davomida Badr fojiasini va ko'mib o'tilganlarning ichinishli ko'rinishlarini eslashdi. Safvan ibn Umayya mundoq dedi: "Azbiray Xudo, bizning oyat qog'inimiz nihoyat yaxshi bo'ldi." uning javoban Amr ibn Vahab: "Rost aytsan, ilohim man qasam qila olmaymanki navodi mening zimmimda nurg'un qazdirim bo'lmagan bo'lsa ham bola chaqalarimning xoni vayron bo'lib ketishidan ansirmagan bo'lsam muhammadning qishig'i berib uni o'ltirayotgan bo'lardim chunki mening ularni oldiga berishimga to'liq bahonam asosim bor o'g'lim ularning qo'lida asorati turmoqda dedi bu chog'da safvon bu oltin fursatni g'animat bildida undoq yaxshi niyating bo'lsa qarzlaring mening zimmamda qolsin uni man ado qilib o'tay bola chaqonga kelsak uni man o'z bola chaqalarimga o'xshash ko'ray yoki ularga mangulik otadarchilik qilay ularning har qandaq ishi mening zimmamda bo'lsin dedi shuning bilan umayr uningga undoq bo'lsa bu ishni qat'iy sir tutqin vujudga chiqqicha ikkimizdan o'zga insi jin uqmasin dedi safvon albatta shundoq qilaman dedi ular bu suiqasd planni intayin maxfiy ravishda bitirgandan keyin Ömeyr qılıcını alaydan çekilib çaxlatdı və küçlük zəhər bilən soğurub qınığı saldı. Andın yoluğu çıxıb üntünsüz səprini davamlaşdırıb, axırı Mədini giyitib gəldi. Ömeyr Mədinədə Udul Məscidin Nəbəvinin aldığı berib, məscid dərvası aldıda tövgüsünü çöktürüb ataddı, onu Ömər İbni Xəttab raziyallahu anhu, bu çağda o bir bilik müsəlmanlar bilən can haqqıda paranlaşıb ataddı. Görüb qaldı və Allah'ın düşməni Ömer çokum yaxşı niyet bilen kemmedi, dedi. Andın Peygamber aleyhissalatu vesselamın kışığı girip, Ey Resulullah, Allah'ın düşmini Ömer kılıcını isip kepti, dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu menin kışımı başlap girgin, dedi. Onun gıçı Ömer Peygamber aleyhissalatu vesselamın üyüge mangan idi. Ömer raziyallahu anhu onun kılıcını tanlap toqtup koydu ve ensar yigitlerden bir kança eylenge. sizlar payg'ambar alayhissalotu vassalomni qilsa kirib o'ltiringlar bu habisdan pahas bo'linglar uningdan imin bo'g'il bo'lmaydi dedi andin uni payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldiga olib kirdi payg'ambar alayhissalotu vassalom uni ko'rib umar roziyallohu anhu texicha uning gajgisida qilchini tanglab turadi uni qo'yvat ey umar umayr sen yaqinroq kel dedi umayr payg'ambar alayhissalotu vassalomga yaqin kelib xayrli sar muhammad devidi payg'ambar alayhissalotu vassalam ey umayr alloh bizga sening bu salomingdan yaxshiroq bir salomni iltifot qildi assalomu alaykum bu jannat ahlining salomidir dedi undan keyin nima deb kelding deb so'radi umayr sizlar tutib turayotgan shu asrni deb keldim uningga ehson qilib qo'yversanglar dedi payg'ambar alayhissalotu vassalam undoq bo'lsa yeningga qilich esib kelganing nimasi deb so'radi Umayr bunda qilishlarni dat besib ketke ilohim Bu qarğış tekür kılıçla bizge nemigi kağı keldi? Dip cevap verdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam, ras kep kıl, zadi nemi dip keldim, degan edi umayr ras ittim, men faqat muş ish üçülü keldim halas, dip duru aldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam, undaqa mesto, balkim sen Seffan ibn umayya bilan hijrda o'ltirib Bedir fojiasini əsləşkən Ondan sen gərdinimdə qarzim bo'lmagan bo'lsa, kichik bolalarimning xoni vayron bo'lib ketishidan qo'rqmagan bo'lsam, albatta Madinaga berib Muhammadni o'ltirayotgan bo'lardim degansa, shuning bilan Saffon, sen meni o'ltirib o'tish sharti bilan sening zimmangdagi qarzlaringni va bola chaqalaringning nafiqatini ustiga olganda, Alloh sizlarning uchinchi shaxs uqmagan bu siringlarni menga xabar qildi, dedi. Shuning bilan Umayr payg'ambar alayhisolatu vassalamga: "Ey Muhammad, Mən senin Allah'ın Peyğəmbəri ikkəligingə əmdə ixra boldum. Ey Rasulullah, sən bizgi yetküzgən Allah'ın vəhiylərini yalğan dəb inkar qıb kəptikəmmiz. Bu qətəmqi işimizdə mən və Səffandın özgə insicin uxmağan idi. Əmdə bildim ki, bunu sana çoxum Allah xəvar qıb qoyubdu. Allah şükürə, o məni İslamğa dəvət qıbdı və məni müşiyəgə özü başlap kəpdi, dedi. Andın kəlimi şəhadət edib, payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldinli musulmon bo'lganligini jakoladi payg'ambar alayhissalotu vassalom bu qerindishonlarga dindan ta'lim beringlar uningga qur'onni o'kitib qo'yinglar va asrini qo'yib beringlar dedi ammo safvon ibn umayya makkada badr fojiasi tilga ilinsila og'izni totliq qilib to'lib ishonchi bilan oz qoldi bugun yoki ata badrdagi qalliq ornumusni oqlaydigan bir xushxabar yetib keladi deb makkaliklarga tasalli beradi kishilar buning nima gap ekanligini so'rasa bo'lganni ko'ringlar hozir vaqt emas deb ularni taqozoliqni qo'yadi u kunlarning o'tishi bilan hech xush xabarga erishamagandan keyin shimol tarafdan kelgan karvonlardan umayr to'g'riliq xabar egildi va o'tgan kechganlardan so'rashga boshladi oxir bir kuni madina tarafdan kelgan bir yo'lovchi umayrning musulmon bo'lib ketganligini va kech kunduz masjiddan chiqmay ilm ma'rifat o'rganayotganligini xabar qildi. Safvon buni anglab uningga mangu gap qilmaslikqa va abadiy nab yetkazmaslikka qasam ichdi. Oz vaqtdan keyin Umayr Makkaga qaytib kelib, kishilarni islom diniga da'vat qilib turib qoldi va uning qo'lida nurg'un xalq musulmon bo'ldi. Bani qaynoqi jangi Payg'ambar salatu vasallam Madinaga qadam tashrif qilgandan keyin Yahudilar bilan tuzgan kelishim nomi moddalarini biz oldingi boblarda tafsili bayon qilib o'tdik. Shuningdan beri payg'ambar alayhisolatu vassalam bu kelishim nomidagi prinsiplarga boshdan oxir qat'iy amal qilib keldi. Musulmonlar tarafdan bu kelishimga xilof birmi g'ayri ahvol ko'rilmadi. Lekin o'z tarixini oldamchilik xiyonatkorlik va o'z qo'li bilan tuzgan ahdi paymonlarga o'z ixtiyori bilan xiloflik qilish jinoyatlari bilan to'shqizayotgan yahudilar uzoq o'tmay o'zining bu eski toz kolasini qayta kiyib qopdi va osonla o'z aksini tortib suiqasd ilmikir ig'vogarchilik va qudratquliq yo'lini tutdi va musulmonlarning birlik sepiga buzg'unchilik qilishga boshladi yahudilarning suiqasdlaridan amaliy bir misol ibn saq rahimulloh mundoq degan yahudilardan sos ibn qays u o'zining yashinib qolganiga boqmay musulmonlarga qattiq o'shmanlik qiladigan va ularning muvaffaqiyatlariga chidamay ketgan qora niyat edi payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobalaridan avs va hazrat qabilalaridan bo'lib bir bo'lak kishilarning bir yerga jam bo'lib xotirjam kang kushadi paranglashib uch quyruq o'ltirishgan bir majlisdan o'tib qoldi bu holat uning ichini echishtirdi chunki texi tunugunli o'zaro urushib qirg'in qilishib yuradigan ikki qabila odamlari mana bugun islomga musharrab bo'lish bilan inoq ittifoq kayfiyatda xushol qoram o'ltirmoqda edi u ko'nglida bu zimindagi yerli xalq arablarni demakchi ittifoqlashib qolibdi bu bo'lmabdi azbiroy xudo ular birlashib qoladigan bizga bu yerda kun yo'q degan o'yga keldida yenidagi bir yahudiy yigitni buyurib sen ovlaning majlisiga berib birdam o'ltirg'in navbatgaganda gap qistirib boas fojiasi va uningdan ilgirki yig'liq kunlarni eslab o'tgan va shunga oid she'r ashorlarni o'qib qo'ygan dedi Eliqi yigit berib uning deginida qilib edi kishilarning ig'izi echilib ketdi biri uni biri buni deb talash tortishga tushdi va u kunlarda kim kimlarni bek qirg'onliqlaridan faxrlandi yana kelib ikki tarafdan ikki odam maydonga chiqib o'zanga so'qishtirib qattiq deyishib qoldi Ularning zakonlashlari taraqqi qilib, oxiri biri xolisanglar uningga, ya'ni urushga biz tayyor deb qo'ydi. Shuning bilan har ikki taraf o'rinlaridan turib g'azabini besib olamay, Zoirni ko'rishayli, Zoirni ko'rishayli. Zoir Madina sirtiga bir tashliq sayid. Deyish qoral yaraq qilish nayzlarini ko'tirishib u yerga atlandi. Amaliyotdimi urush portliqli tasliq qoldi. uningcha bu xabar payg'ambar alayhisolatu vassalomga olingan edi. Шуңа о енеді ба болған муаджир вә әнсар сахабыланың әммесіне әгештіріп, ular sap tortib turishgan yerning ustiga yetib bordi va ey musulmonlar jamoasi ey olloh ey olloh olloh sizlarni islomga hidoyat qilgan va islom bilan hurmatlagan tursa jaholiyatki ishlarni oldi burilib tugatayotgan ва eng muhimi sizlarni kufrdan xalos қилиб, dillaringlarni ислам нури билан yo'ritgan турса, uning ustiga man teg'i oranglarda oyat tursam mushundoq nodonlarcha janjallashamisizlar deb koydi natijada ko'pchilik buning hammasi shaytonning ig'vogarchiligi va odimiy shayton dushman yahudilarning suiqasdi ekanligini to'nib yetdida pushaymon qilib ko'z yish qilishdi avs va hazraj ikki qabilning odamlari o'zaro quchoqlashib ko'rishib apo so'rashdi Ondan Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen billa dillarda qilchi g'am g'udur qamagan holati qaytib kelishdi alloh taolo ularning dilidan allohning dushmani sas ibn qaysning suiqasd uchqunlarini o'chirayotgan edi mana bu yahudilarning musulmonlar orasiga amali silayotgan va silishga urinayotgan hamda islom davati yo'llariga to'salg'i paydo qilish uchun ilib berayotgan qudratquluq va og'dirmachilik harakatlardan amaliy bir misoldir ularning buningdan boshqa xilma xil chora tadbirlar bor bo'lib ular yalğan tətir təşviqatlarını tarqıtadı. İmanı aciz musulmanların dilig'i şək və guman uruqlarını teriş üçün əddigini musulman olub, kəşqorunu yenib alatdı. İqtisadi muamilisi bar kişilər musulman bolsa, onu hər cəhətdən qıstaydı. Məsələn, özünün bolsa, əti axşımı söyləb, amanını zamanğa bərmək aladı. Onun da bolsa bəgili olmay, haram yavalatdı. va sen ajdodingning dinidagi vaqtingda sening bizda haqqing bor edi ammo endi sen o'z diningni tashlab o'tgandan keyin bizda hech narsang qolmadi deb bani ko'rsatadi yahudilar mushu yo'lsizliklarning hammasini payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan imzolashgan kelishimga xilof holda badri jangning oldi keyinda qilavergan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam va sahoba kiromlar bularning hammom bir kuni hidoyat tepishiga umid bog'lab hamda madina royinining muqimligi va tinchligini nazarda tutib tishini tishlab savr qilib kelgan edi bani qaynoqi yahudilari o'z puti o'z palti chopdi lekin yahudilar musulmonlarning badr maydonida mutlaq ustunlik bilan g'alba qilganligi va yiroq yaqin hammaning dilida musulmonlarning izzat hurmati va shan shavkiti o'rin olganligini ko'rib hasad o'tida ichi bag'ri kuyib kul bo'lib ketdi ularning o'chmanligi asilab eshib oshkora dushmanlashish maydoniga o'tdi va qalaymaqonchilik tug'dirish va parokandachilik selishga urindi shaxslar ichida musulmonlarga eng o'shmanlik va yomonlik qiladigani kab ibn ashrab bo'ldi madinada o'ltiroqlashgan yahudi qabilalari ichida bani qaynoqa hammadan bak g'oljirlashdi ularning ko'p qismi zargarchilik to'mirchilik va qochqucha chaqchiq hunar san'ati bilan shug'ullanadi va shu tufayli ularning har qandig'i o'z yanida har xil qurol yaroqlarni ilib yuradi ular madaniy yahudlar ichida eng jasur eng shijoatli qo'shinga ega qabila bo'lib jangga qatnasha oladigan muntizim odamining soni yetti yuzdan oshadi shung ular yahudilar ichida ahdinomini tunji bo'lib buzib o'z putig'i o'zi palti chopgan nokaslardan bo'lib qoldi alloh taolo badrda musulmonlarni g'olib qilib ularning inovat hurmatini yuqori ko'taruvida bu yahudilarning asabiligi ishib kang ko'lamli kuch kiritish va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullandi ular hadisli qalaymqonchilik va parokandichilik tug'dirib yolg'iz mang'an musulmonlarning oldini to'sib masxir va mazzaq qilib bo'zak etdi musulmonlar ularning bozorga savdo setiq bilan kelib qolsa ularga arziyat yetkazdi va chetkib qoqdi hatto texmo chekidan eshib musulmonlarning qiz xotinlarga chaqilishga urindi ularning askiligi chekiga yetib bu xil jinoyatlarga chidab turg'il bo'lmaganda payg'ambar alayhissalotu vassalam ularni yig'ib chiroyliqcha nasihat qildi tinch bo'lish va to'g'ri yo'lda minishga da'vat qildi ularni qarishilashish va dushmanlashning yomon oqibatidan nazar aylashga chaqirdi lekin bu yaxshi nasihatlar ularga aks ta'sir berib ularning o't qo'yrug'ligini va mug'ambirligini oshiryapti imom abu davud rahimulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyiladi payg'ambar alayhissalotu vassalam badr jangida quraysh qo'shinini yengib zafar quchib qaytib kelgandan keyin madina tavasidagi yahudilarni qaynoqqa bozorga yig'ib so'z qildi u ey yahudilar jamasi musulmon bo'linglar qurayshlarga kelgan naslik sizlargami kelib qolmasin degan edi ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning so'ziga javob qaytirib ey muhammad sen qurayishlardan jang qilishni bilmaydigan bir qancha go'l loyiqazalarni o'ltirib o'zingni cho'nchaqlab ketmagin sen biz bilan urushib boqsang ondan keyin bizning kim ekanligimizni va urush deganning nima ekanligini bilib qolsan sen tex bizdaklarga yo'liqib boqmiding deyishdi bu chog'da alloh taolo ey muhammad kuffarlarga aytqinki sizlar dunyoda mag'lub qilinasizlar va oxiratda jahannamga to'pilinsizlar jahannam nima degan yomon to'shak ey yahudilar jamasi badrda jang uchun uchrashgan ikki urushda sizlar uchun ibrat bor biri alloh yo'lida urushayotgan guruhdir yana biri musulmonlarning sonini o'zlariga ikki barobar o'p ochiq ko'rgan kuffarlar guruhidir ya'ni alloh kuffarlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kuffarlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi alloh xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Sura Al-Imron 12-13 oyatlar nozil qildi. Yahudilarning payg'ambar alayhisolatu vassalamga qaytirgan javobining ma'nosi yomon bo'lsang maydonga chiqqin, urushimiz deb jang e'lon qilganlik bo'ladi. Lekin payg'ambar آجگان vassalam ochchig'ini yutib مسلم الله Musulmonlarni savr qildi va Alloh taolaning ne'matlarini o'rlashtiradiganligini kutdi. Әмма бәні қайнуқы яудлары бағансы рәддідін ішіп, нұғолысы өсішкі башылды. Олар шыныңдың ұзын өтмейлі мәдинеді қалай мұқанчылық вә мұқымсызлық тұғдырып, өз бұтығы өздірі палты чепіп, бойылырғы өлім сыртымығыны өз қолы білән селешті. Muasire, təslim, andın sürgün. Səvrinin çeki bolud. İşmüşiyəgi yetkəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin mu səvr qaçışdaşdı və əmdiki səbirni ölümdən qorqqanlıq və xorluqqa razı boğanlıq dəb bildi. Şuna o mədində öz ornida Əbu Lubaba İbni Abdülmunzir rəziyallahu anhunu qaldırıb, musulmanlar qoşununu başlab, Bəni Qaynuqu Yahudalarına hücum qozğadı. Müslümanların əlimini Həmzə İbni Abdülmutallab rəziyallahu anhuğu tutqozdu. Yahudular müsəlmanları görüb, dərhal sepil qorğanlarına kirib müdafiədə durub aldı. muasir 15 kun davomlashdi. Ular Hijriyaning 2-yili Shavvol oyining 15 kuni muasirga ilingan edi. Muasir Zulqa'idning yangi iyi ko'ringanga qadar davomlashdi. Oxiri Alloh taolo ularning diliga bir qavmni halaq qilmoqchi bo'lganda va yoki mag'lubiyatga yuzlandirganda tashlaydigan qo'rqinchni tashlagan chig'i natijada ular o'zlarining hayoti, mol-mulki va xotin balaca qilri haqqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hukm chiqarishiga qoyil bo'ladigan bo'lishdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyruq tushirib ularning hammasini bog'lab qurolsizlantirdi ish mushiyaga yetib zo'ravon qora niyatlar o'z jazosini topay deganda yanala munofiq abdulloh ibn ubay ibn salul o'zining munofiqlik rolini o'ynab sahnda paydo bo'ldi u payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ularni kechirim qilishni talab qilib yolurib turib oldi u mundoq dedi ey muhammad mening ittifoqdoshlarimga yaxshilik qilgin bani qaynoqa yahudlari madinatga hazrat qabilasidagilarning ittifoqdoshlari edi payg'ambar alayhissalotu vassalam uning gapini olmaslik soldi abdulloh ibn ubay yuqorqi so'zni qayta qayta takrorlab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'ziga kirib oldi rasululloh yanada uning gapiga quloq solmay özünün işi bilen məşğul boğan idi. O Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sağıtının tutkuçudan tutuvelip onu mangıl koymadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onunla ''Meni koyuvetken'' dedi ve katlı gazip geldi. Hatta etraf tuturgallamı bunu sezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onunla yana bir kıtım ''Hey bu senin kılıkanı, meni koyuvet'' degen idi. Lekin bu qilin munafıq qilchi bo'shashmasdan yo'q azbiroy xudo man seni mening shu ittifoqdoshlarimga kangchiligimga qo'yayotmayman to'rt yuzdak yordamchi qo'shin uch yuzdek jangovar qo'shinni biraqli qirib tashlamoqchimisan ular meni oq va qorilarning hujumidan saqlab kelgan man jahonning tatir aylanishidan qo'rqaman deb turib oldi shuni payg'ambar alayhissalotu vassalam musulmon bo'ldim deb yurgili teg'i to'liq bir ikki oy bo'lmagan bu munofiqning yuzini ayab ularning hayotini shuningga iltifot qilyapti ва ularni madindan chiqib ketishga ikkinchi madinni ko'zi chiliqmaslikqa buyurdi natijada ular sham suriyaning arzi ovat degan yeriga ko'chib ketishdi ammo uzoq o'tmay ularning mutlaq ko'p qismi o'lib ketdi payg'ambar alayhissalotu vassalam ularning mol mulk va qurol yaroqlarini yig'ib olib uningdan o'ziga uch dona o'qiya ikki qur savut uch dona qilich va uch dona nayza ib qoldi g'animatlarni qo'shin ichida taqsim qilib bo'lib berdi g'animatlarni jug'lash va tizimga ilish ishlariga muhammad ibn maslama roziyallohu anhu mas'ul bo'lgan edi talqon jangi safon ibn umayya vahab ibn umayrni ko'sak o'rinda ishlatmoqchi bo'layotgan yahudilar va munofiqlar o'zlarining razil suiqasdini va o't qo'yruqliq harakatlarini to'xtatmayotgan bir paytda makka doiralarining katibishi abu sufyan ibn arb o'z qavmining siyosiy o'rnini asli keltirish va lashkariy kuchini ko'z ko'z qilish va ozroq badal to'lash ta'sirida zo'rroq bir ish qilishni o'ylab yuradi u muhammadga qarshi bir qatim urush qo'zg'amig'icha ayol kishiga yaqin kelmayman deb qasam ichdi shunga u o'z qasamini amalga oshirish uchun bu qatim 200 yuz otliqni boshlab madinadan yigirma kilometr yiroqlikdagi nayib deb ataladigan bir tog' bag'riga kelib tushdi lekin u madinaga oshkora hujum qo'zg'ashga jur'at qilolmay qarıqçılarının harakatiga o'xshab ketadigan bir türlük buzğunçuluq hərəkətini ifadə. O tün nisbi bolğanda Mədinə təvəssiga oğurluq çıxırıb Yahudilarning katibishi Huyay ibn Axtabning uyiga keldi va uning ishigini chekdi. Huyay tun nisbidagi chaqirilmagan mehmondan shumliq his qilib ishigini ochqila unimadi. Shuning bilan u bu yerdan yenib salom ibn Mushkam shu vaqtdagi Bani Nazri Yahudilarining katibishi va qo'shimcha xazina begidining uyiga kelib eshigini chekdi salam ibn mushkam uni xushalliq bilan qabul qilib uyiga boshlab kirib ziyofat berdi va uning sharpiga aroq tortdi ondin uningga madina vaziyati va hozirgi ahvolni so'zlab berdi tun nisbidan o'tganda abu sufyan o'zining tushgan o'ting'iga qaytib kelib o'z odamlaridan bir qancha kalla kesamni tanlab madinaning arz tavalliga hujum qilishga avatdi Ular bu yerda bir tarafdan dal daraxtlarni kesib tashlasa, yana bir tarafdan o't qo'yib, kuydirib, dal daraxt bog' varallag'i buzg'unchilik soldi va kechda bog' aylanib qo'nib qolgan bir ansori bilan uning bir og'inisini uchirtib qilib, ularni o'ltirib Makka qarab tikivatdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu xabarni anglagandan keyin darhol harakatga kelib, Abu Sufyan va uning odamlarini qo'g'lashga otlandi. Lekin ular yengilroq qaytish uchun ozuqluq va boshqa ta'minotlardan talqon qatorliqlarni tashlab etib noiti tez qochganligi uchun musulmonlarning qo'liga tushmay qoldi payg'ambar alayhissalotu vassalam qarqaratul kedri degan joyga qo'g'lab berib ondan qaytdi musulmonlar qaytishida mushriklarning yo'l bo'yi tashlab qochgan talqon bo'g'chilarini terib ep keldi shuning uchunmi bu qitimqi harakat saviq talqon jangi deb ataldi bu vaqa badr jangidan ikki oydan keyin zulhajji iyida yuz berdi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu qitim madinada o'z o'rniga abu lubaba ibn abdul munzir roziyallohu anhuni qoldirgan edi zamri jingi zamri jingi uhud jangidan ilgari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi bevosita rahbarlik qilgan bir qitimliq cho'ng harbiy harakat bo'lib hijriyaning uchinchi yili muharram birinchi oyda ip berilgan edi vaqaning sababi mundoq madina oyg'oqchilari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bani sualaba va muharib qabilalaridan zo'r bir turkum kishilar to'planib madina atrofi roillarga hujum qilmoqchi bo'layotibdi degan ma'lumotni yetkazdi shuning bilan payg'ambar alayhi salatu va sallam musulmonlarni jangga chaqirdi va otliq piyodalik bo'lib 450 kishilik qo'shinni boshlab dushmanni uvsizli ujiqtirib yutishga otlandi o'z o'rnida madinda usmon ibn affon roziyallohu anhuni qoldirdi yurish davomida musulmonlarning oldin chorlig'uch qismi bani sualaba qabilasidan jabbar ismli bir kishini tutib olib payg'ambar alayhissalotu vassalamning oldiga olib kirgan edi Пайғамбар kishi payg'ambar alayhissalotu vassalamning da'vati bilan musulmon bo'ldi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalam uni bilolga topshirdi va bilolning nazoratida qo'shinning yo'l boshlag'uvchisi bo'ldi Düşmən Mədini qoşununun yolğa çıxqanlığını anlabla, tağqırlarga tarab özünü çətkə elə bilişdi. Amma Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam ular toplanğan Ziəmri degan su boyuğa yetib berib, şu ilə səfər eydə saq bir ay yoki azroq kam turib, Bədəviləgi müsəlmanların ləşkiri gücünü tunutub qoydu və ularının hayvisini yəgi urub, dillərə qorxunç uruqlarını terib qoyğandan keyin zəfər bilan Mədinəyə qayıtdı. Kəb ibn Əşrəbnin öldürülüşü. Kəb ibn Əşrəb Yahudilar içində İslam diniga və musulmonlarga o'chmanlik qilishda payg'ambar alayhissalotu vassalomga til tekkizib azor berishda va islomga qarshi tatur tashviqot elib berib qutratqulik qilishda eng ashaddiy o't qo'yruq shayton edi u oti tarafdan arablarning bani tay qabilasi ya'ni nabahan jamiyatidan onasi bani nazri yahudilardan edi او o'zining boy zardarligi davlatman bayashatligi kelishgan qomati va yetishgan she'ri talanti bilan butun arablarga to'nilgan shoir bo'lib madinning sharqi janubida bani nazr mahallasining orqa ko'chasidagi hashamatli bir qo'riqda o'ltiradi bu ablah musulmonlar badrda quraysh qo'shini bilan tutishib ularni yengibdi va ularning kotiboshlarining hammasini o'ltiribdi degan xabarni anglab putkuygan to'g'odek beorom bo'lib ketdi va bu rost xabarmi ular degan qurayishlarni demoqchi arablarning ko'zi alning sarkildi qasam qilamanki muhammad ashularni yengib g'olib kelgan bo'lsa yer yuzida o'mlab yurgandan yerning tagida kirib yotgan ming yaxshi dedi u anglagan xabarning baraq rostligini jazmlashtirgandan keyin qaytadan azvalib payg'ambar alayhissalotu vassalomni va musulmonlarni hajvi qilib she'r o'qib kapshig'ili turdi O musulmonlarning dushmanlarini ko'kka ko'tarib, ularni musulmonlarga qarshi turishga kuch Bu uning bilan qanoat qilmay, to'gi bilan Makkaga keldi. U Makkada Mutallib ibn Abu Vidaa Bani Sahmi jamiyatining uyiga tushib, Qurayshlarning Badrda o'ldirilgan o'liklarga yig'lab, ularning ichini ichishadigan marsiya g'azallarni o'qidi. O she'rlarda payg'ambar alayhisolatu vassalamga qarata ularning o'shmanligini qo'zg'ab, darhol urushga otilinishga chaqirdi. O makka kattalari bilan eg'iz burun yalishib yurayotgan mezgilda abu sufyan va boshqa makka mushriklari uningdan sanga bizning dinimiz yoqamdi yoki muhammadning dini yoqamdi ikki tarafning qaysimizning tutgan yo'li to'g'ri deb so'raganda u tap tortmasdan sizlarning tutgan yo'linglar nachchasi to'g'ri ham afzal buningdan hargiz ishkillanmanglar deb javob berdi kab madinaga qaytib kelib o'z she'rlarida musulmonlarning ayollariga til uzatdi va ularni intayin qabih tillar bilan haqoratlashga boshladi ish mushu yetganda payg'ambar alayhissalotu vassalam sahobalarni bilan yig'ib kab ibn ashrab alloh va allohning payg'ambariga azor yetkazyotidu uni qaysonlar bartaraf qilib yetalaysizlar dedi shuning bilan bu ishqa muhammad ibn maslama abbod ibn bishri abu noila asli ismi salkan ibn salama u kab ibn ashrabning imildosh qarindishi edi Haris ibn Avs va Abu Asama ibn Hibri radhiyallohu anhumalar o'zlarini otida va Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu bu fidoilarning bosh qo'mondoni bo'ldi. Kab ibn Ashrabning o'ldirilishi haqidagi rivoyatlarning xulosasi shuki, payg'ambar alayhisolatu vassalam Kab ibn Ashrabni kim o'juqtirayotdi? U Allohga va Allohning payg'ambariga ko'p arziyat qildi degan. Shuning bilan Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu turib ey rasululloh kabni o'ldirishimni xohlamsan degan payg'ambar alayhissalotu vassalam ha albatta xohlayman deganda muhammad ibn maslama roziyallohu anhu ey rasululloh undoq bo'lsa mening uni ishontirishim uchun ba'zi yolg'on yopir so'zlarni qilishimga ruxsat qilgin degan payg'ambar alayhissalotu vassalam bo'ludi degan shuning bilan muhammad ibn maslama roziyallohu anhu kab ibn ashrafning qishig'i kelib bu odam ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalomni demakchi bizdan to'li sadiqa ey oni so'rab jag' to'yg'izvatdi degan edi kab mundoq dedi u sizlarga texi oz unindan keyin teximi to'ysizlar hamda biz uningga boshda ayish qo'yibdiq hozircha uni tashlavatsak sat bo'ladi shunga uni hozircha yotmay turayli keyin ahvol qarab bir ish qilamiz bizga bir ikki tat xo'rma o'tni berib turg'in bo'ladi ammo biror narsanglarni meni yonimda go'riga qo'yishinglar kerak nimani go'ri qo'yishimizni xohlaysan ayollaringlarni qo'yinglar san degan arablar ichida ang kelishgan shaxs tursang sening yoningda qiz xotinlarimizni qoldirib qandoq muxotirjam turg'ili bo'ladi undoq bo'lsa o'g'illaringlarni qo'yinglar o'g'illarimizni go'riga qo'ysakmi bo'ladi biroq kichik bolalar o'zaro tilishib qolsa bir ishki tat xormig'i go'riga qo'yilgan deb haqoratga qoladi bu avlodlarimiz uchun o'chmas or nomus keltirdi shunga eng yaxshisi biz sana qurol yaroqlarimizni go'riga qo'yayli dedi va uning bilan qurol yaroqlarni elib kelishga deyishdi orqadan abu noila kelib muhammad ibn maslama roziyallohu anhuda qildi u kabni endi birdam she'r anshar haqida paranglashdi ondan ununga ey bagzodam man yeningga bir hojat bilan keluvdim buni etsam boshqalardan sir tutishga kapolatlik qilgan bo'lsang dedi kab shunda qilay dedi abu naila roziyallohu anhu bu odam ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalamni demakchining kagini biz uchun bir balo bo'ldi butun arablar bizni dushman tutib bir yangidan qo'l chiqadi maishat yo'llarimiz etilib bola chaqalarimiz ochliqda qoldi tanlarimiz uruqlab, bir teri bir ustxon bo'lib qoldik qisqasi biz o'zimiznimi balachaqalarimizni jafo mushaqqatga qo'ydik dedi va muhammad ibn maslama roziyallohu anhu qilgandek payg'ambar alayhissalotu vassalam ustidan uningga shikoyat qilgan kishi bo'lib oldi andin u yana parang davomida mening bir qancha yaqin og'inlarim bor ularni manga o'xshashla hojatman dardmanladin shunga man ularni oldinga boshlab kelsam ozroq bir narsa yetib berib xayri saxovatchilikingni ko'rsatib qo'ysang bo'pti ekan dedi haqiqatdanmi qoltisi ish bo'ldi ibn maslama bilan abu noila roziyallohu anhular ko'zlagan maqsadga yetishdi chunki kab ibn ashrab hamda bularning bir to'p odamni boshlab qurol yaroqlarini ko'tirishib kelishni yod sanamaydi hijriyaning uchinchi yili robiul avvalning o'n to'rtinchi kuni kechasi havo intayin o'chiq oppoq oydin kechi bo'lgan edi mazkur pidoylar payg'ambar alayhissalotu vassalomning uyiga jam bo'ldi payg'ambar alayhissalotu vassalam ular bilan baqiyul g'arqat degan yergacha birga chiqib ularni bismillah allohning ismi bilan deb menglar ey olloh bularga yordam qilgin deb uzitib qo'ydi ondan uyiga qaytib kechacha namoz o'qib alloh taologa iltijo qilib chiqdi fidoila kab ibn ashrab turayotgan qal'a oldiga yetib beruvdi Ardın Abu noyla raziyallahu anhu ünlük toğlap kabni chaqirdi kab tushmoqchi bu idi. u bu ayol bilan to'y qila uzoq bo'lmaydi uning oldin to'sib bundoq olam bemahal bo'lganda naga borsan bu ovoz manga go'yo qonning hidini tortayotgandek o'chqil anglayotidi dedi kab ularga mening do'stim muhammad ibn maslama va imildosh qarindishim abu noilaladir undoq bo'lmagandimi mard degan o'limga va'da qismi vafo qiladi degan gap bor dedi da de, attir pattirlarni chechib ularning oldiga chiqdi Onundan kişinin dimiqini gıdıqlığıdak isil pıraqla göpüldə pırap duradı. Kəb düşüb boğuca Əbu Nailə həmralarına kəb çıxan mən onu purğan bulub çeçidin tutumən. Mən onun kallısını məhkəm tutub ağallığımını görsənla, dərhal qılıç urunla, dəb orulaşdırış qaldı. Kəb tövəngü düşüb ula olan qızğın salam saat qılışdı və çaqçaqlaşdı. Ondan Əbu Nailə rəziyallahu anhu təklif anında söz içib, ''İyi Kəb!'' ma'qul ko'rsangiz paranglashqa shibul ajuz joy nomigacha berib kechilik oyning saylis qilib kelgan bo'lsaq devdi kap ixtiyoringlar dedi shuning bilan ular parang selishib tuvanga qarab mengashdi ular ketayotib bir agmiga borganda abu nayla roziyallohu anhu man bugungidek xushbiroq hidni hidlolmadim ajab esil attirkan deb qo'yuvdi kab ibn ashrabga yelmadi u darhol mag'rur qiyofat kirib albatta shundoq bo'ladi da chunki bugun eng go'zal arab qizi attir pattirlarni chechib meni kutid emasmi dedi abu naila manga beshingni purvilishimga ruxsat qilasanmi degan edi kab ibn ashrab bo'ludi deb to'xtab berdi abu naila roziyallohu anhu kabning bo'ynini mahkam egib quchoqlab furg'onni qildi va hamrohlarga puratdi ondin yana yo'lni davomlashtirdi va birdan mang'andan keyin yana bir purvolsam devdi kab to'xtab beshini egib berdi u uning beshini mahkam siqib bir pirvag'anni qildiyu yana qo'yib berib yo'lni davomlashtirdi yana ozroq mang'andan keyin u yana purvalay degan edi kayib to'xtab berdi shuning bilan u kabning beshini obdan tortib rosa agdida a chop deb buyruq qildi shuning bilan uning putqo'l dumbi kassizlik qilich va tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi lekin tun qorong'usidagi egiz pas urilgan tayoq to'qmoq uning ajallik zarba berolmadi Шоң Мухаммад ибн Маслама разияллаһу анһу қолыдагы жото шаклидагы чомуқы билан унинг думбасига қаттиқ бирни урдида, жотоның биси унинг олди азосининг yenidan тешиб chiqdi. Natijada Allohning dushmani Ka'b ibn Ashrab jon uzib yiqildi. U usti boshlarga qilish najlar bilan yiqilib turganda sat chaqirib atrofdagilarni cho'chitayotgan edi. Shunga u yerga yiqilib to'p tishlab bo'g'icha atrofdagi barliq qal'a va qovuqlarda g'ilpal o't yorug'i yoridi fidoyilar olmon talmon qaytishdi biroq qo'shin a'zolaridan haris ibn avizga o'z hamrohlaridan birining qilichi tegib ketganlikdan yorilinib qonsirab yetib qoldi fidoyilar qo'shini hazratul arz degan yerga kelganda ondin harisning yo'qligini bayqashdi shun ular birdam saqlab turib harisning yetib kelishini kutdi bir chog'da u o'milib asta kelib edi ko'pchilik uni ko'tarib ilishdi va baqiyil g'ardat degan yerga yetib kelib edi hammanglar tang sado ko'tarib allohu akbar deb to'lashdi u yerda bularni saqlab turgan payg'ambar alayhissalotu vassalomni takbir ovozini anglabla ular kabni o'ltiribdi deb bildida ovozni unli ko'tarib allohu akbar deb to'libatdi ikki taraf uchrashdi payg'ambar alayhissalotu vassalom yashab ketgaysizlar dedi fidoyla sami yashab ket ey rasululloh deyishdi Ondan orisning yarısığı tükürüp qo'yibdi. Yarı şuamın sallamaza saqib ketdi. Keyin faqat ağırmadı. Tong otdi. Yahudilar öz katvisinin dayet ebçillik bilen ucuqtırıp etilganligini uqup, sarasimgi patdi ve korkunçtin ünü içi düşüp getdi. Ola Peygamber aleyhissalatü vesselamның adil haqqoni ekanligini moqumluqqa buzgunchilik qilib, qalay muqanchilik tug'dirmoqchi bo'lganlarga o'ttirdiki ahdiga xiloflik qilishga uringanlarga chiroyli nasihatkor qilmaganda qurol kuchi ishlatishdan voz kechmaydiganligini bilib qilishdi shunga ular bu kativishining o'ltirilganligiga hech qanday inkos qaytirmay jimib ketishdi va ahdi paymonlarga rioya qildiganligini bildirib sukut qilishdi payg'ambar alayhissalotu vassalam madina ichi va sirtida yuz berish ehtimoli bo'lgan xatarlarga mana shundoq oldin qo'l silish usulini qo'llanib ichki va tashqi jihatda har xil qiyinchiliklarni zo'r darajada yeniklab qoldi bohran urushi bohran urushi hijriyaning uchinchi yili rabbul axir iyida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan uch yuz kishilik cho'ng askariy yurish bo'lib u bohran hijozning g'arbi tarafidagi bir madan chiqadigan joyda rabbul axir va jamadiyal avval oylarida u yerda turib qaytib keldi urushga duch kelmadi zayd ibn aris qo'shoni bu musulmonlar uhud urushining oldida qo'zg'agan eng muvaffaqiyatlik zarbadorligi eng zo'r bir qitimliq harbiy harakat bo'lib hijriyaning uchinchi yili jamadiyal axir eyda ilib berilgan voqeaning tafsiloti shuki quraysh doiralari badr fojiasidan keyin qattiq dard alamga g'arq bo'lib ichi qon edi Yaz kelib ularning Shamga qiladigan yazlik safar vaqti yetib keldi. Ularni qayta g'am bosdi. Bu chaqda Safvan ibn Umayya u Qurayshlarning bu yilgi tijorat safarining mas'uli bo'lgan edi. Quraysh kattalarga Muhammad va uning odamlari bizning dengiz bo'yidagi tijorat yo'limizni atdi. Uning odamlari dengiz bo'yidan ayrilmay turibdi. Biz zada qanday qilishimiz kerak? Uning ustiga ashu bo'yidagi qabilalarning ko'pinchisi uning bilan ahdnoma tuzishib bir tam bo'lib oldi zodi qayerda menish kerak aql ko'z tinglar bu yerda turaversak boy yo'q milimizni yeb tugitimiz bu mol bizga hamisha boqi emas biz makkiliklar yozda shamg'a qishda habashistonga berib tijorat qilish bilan kun kechiradigan xalqmiz dedi bu vaqtda qizg'in munozara ilib berildi va g'ulg'ul qilindi oxirida asvad ibn abdulmutallib safvon ibn umayyaga yo'l ko'rsatib mundoq dedi Ондақ bolsa sen деңіз boydiki елдің маңмай, Ирақ елі білән маңғын. Ирақ елі Мәдиннің шәрқыдың қелі Ирақ жайдың кесіп өтіп, Ирақның ғарб тәрпе андын нәжді арқылық Шамға барады. Құрайшылар бұныңдың ілгері бұ yol bilan мен бақмығашқа, yol yolнішіне обдан bilmaydi. Shunga Әсвәт ibn Abdul муталлиб Safvonga Bani Бәкри qabilasidan Фұрат ibn Хаббанны yol elib olishga ko'rsatdi. Шының білін Құрейш каруыны ұланың мал мүліклеріні қачылап, Ирак yolunu nişanlab Şərq Şimal tərəf bilan Astağını yolğa çıxdı. Lekin bu karvan və onun yönəlişi haqqındakı məlumat allaqaçan Mədinəyə gəlib bolğan idi. Onun jərəyanı mundaq boldu. Salid ibn Noyman xeyli burun musulmon bolğan idi bilan Noyim ibn Mas'ud Əşcai o təxi musulmon bolmagan çağı bir araq sorunda billə o çağda təxi araq aram qılmamğan idi. Bop qaldı. Nuayim araqni rasa ichimmas bo'lgandan keyin karvon to'g'risidagi talash tortishlarni va uning yo'linishi haqidagi tafsilotlarni jo'ylayapti buni anglagan salid ibn noyman intayin chopsan yo'l yurib madinaga kelib buni payg'ambar alayhissalotu vassalomga xabar qildi payg'ambar alayhissalotu vassalam buni uqqandan keyin darhol zayd ibn haris kalba roziyallohu anhu boshchiligida 100 kishilik qo'shin tashkillab yo'lga soldi zayd roziyallohu anhu intayin jiddiy yo'l yurib oxiri karvonning najdi zaminida qarda deb otiladigan bir suv bo'yida ekanligini bayqadida ularga ushtumti hujum qilib karvonni butunlay qo'lga tushirdi sapon qatorliq karvonning mas'ullari hech qanday qorislik ko'zlanmayli tikivatdi zayd ibn oris roziyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin karvonning yo'l boshlig'uvchisi furat ibn habbon ya'ni bir so'zda uningdan boshqa yana ikki kishini asir oldi yuz ming dinar qimmatidagi nurg'un qochqucha oltin kumushlarni o'lja ilib madinaga qaytib keldi payg'ambar alayhissalotu vassalam g'animatlarni topshirib ilib beshdan birini ayirgandan keyin qo'shin a'zolariga tangshab furat ibn habban payg'ambar alayhissalotu vassalamning dalolati bilan musulmon bo'ldi qardi vaqasi quraysh taraf uchun aytganda badr fojiasini qolsa ang ig'ir ang talofatli bir qitimliq yo'qotish bo'ldi bu vaqadan qurayshlar qattiq cho'chidi va qayg'u alamga patdi ularning oldida faqat ikkila yo'l qolgan edi biri ular o'zlarining yo'lsiz takabburligi va yovuz niyatidan yenib musulmonlar bilan ab va inoq o'tish yo'lini tanlash yana biri kang ko'lamda qaytirma hujum qo'zg'ab o'zlarining tarixiy shon sharafini va qadimiy izzat obro'yini qaytadan tiklash shundoqla musulmonlarning lashkari kuchini bir qatim tal to'kis yo'qitib ularning g'arbda qizil dengiz yo'lini sharqda Iroq yo'lini qamal qilolig'idek mag'durni qo'ymaslik edi. Afsuslanarliqi Makka doiralari bu qitim ikkinchi yo'lni tanlab qoldi. Ularning qisas elish qizg'inligi kun sayin eshib, musulmonlar bilan qattiq bir elishish va ularni diyoriga bostirib berib, butunlay xonavayron qilib o'tish irodasi teg'imi kuchaydi. Demak, mana bu bir qator ahvollar Qurayshlarning o't urishiga keng ko'lamda tayyorlik ko'rishga turtki bo'ldi. davomi bor